السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا أما بعد خطبة يتوى ليو leo زيا سيدنا بلال بن رباح سيدنا بلال بن رباح ni katika maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam aliye na asili ya kihabasha kama alivyopokea Tabrani an Anas radhiyallahu anhu qala annahu ay Bilal ibn Rabah habashiyun asili yake atoka alhabasha habasha jina lake la zamani ni Abyssinia leo yajulikana kama Ethiopia kwa asli ya Bilal bin Rabah atoka Ethiopia na kwa hakika yeye ndiye black african wa mwanzo kusilimu kama ilivyopokea Ahmad kutoka Anas bin Malik radhiallahu anhu kwa mtume rehma na amani zimfikie asema as-subaku arba'atun ana sabiqul arabi wa suhaybun sabiqur rum wa salmanu sabiqu faris wa bilalun sabiqul habasha watangulia watu wao ni watu wanne Mtume sallam taban katika Waarabu yeye ndiye Muislamu wa kwanza kwa sababu ni yeye ndiye alifikishiwa wahi asiokuwa yeye Suhaib Mrumi wa kwanza asili yake ni Roman wa kusilimu wa kwanza ni Suhaib katika mafursi bila faris ni pasia leo present ni Iran wa kwanza kusilimu ni Salman na Bilal ni sabiqul habasha Ethiopia mwafrika wa kwanza kusilimu ni Bilal ukiangalia mkusanyiko wa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam hawakuwa tu ni warabu huko yuko mwafrika Bilal yuko mzungu Suhaib yuko mtu kutoka Asia Salman hii ni dalili kuwa risala ya Uislamu ni ya kwa walimwengu wote katika hadithi iliyopokewa na al-Bukhari kutoka Jabir radhiyallahu anhuma qala rasulullah الله alayhi wasallam u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun min al-anbiya'i qabli Mtume rehema na amani zimfikie asema yeye amepewa vitu vitano special amepewa yeye hakuna mtume yoyote kabla yake yeye aliyohusishwa na mambo kama haya matano katika mambo hayo matano twadondoa moja ambayo ndiyo mada yetu husika asema wakana nabiyu yub'athu ila qaumihi khassa wa bu'ithu ila an-nasi kafa walikuwa mitume yote kabla yake yeye ikitumilizwa kwa watu wao maalumu Nabii Isa alayhi salam ametumwa kwa Banu Israil peke yake ama yeye ametumwa kwa watu wote katika riwaya ya Muslim bu'ithu ila kulli al-ahmar wal-aswad mtume ametumulizwa kwa mwekundu mwarabu muhindi mweupe mzungu na mweusi mwafrika kwa Uislamu ni dini global si dini ya kabila maalumu kama vile Nabii Isa alivyotumilizwa wala kwa bara maalumu bal ni ujumbe kwa walimwengu wote kwa sababu ndiyo utume uliokuja tamatisha wahi utokao kutoka mbinguni na sheria aliyokuja na Bwana Mtume sallam ndio sheria iliyokuja overall vitabu vyote vilivyoshuka na kubakisha mpaka siku ya kiyama Sayyidina Bilal bin Rabah ni katika as-sabiquna al-awwalun watu wa mwanzo waliosilimu masahaba hawa waliosilimu mwanzo mwanzo wana daraja ya hali ya juu kwa sababu wakati huu upinzani ulikuwa ni mkali na uadui na mateso yalikuwa ni makali kwa wale waliosilimu siku za mwanzo mwanzo kwa hakika walihatarisha maisha yao wengine wakauliwa na hakuwa tu wa mwanzo kusilimu bali pia wa mwanzo kudhihirisha uislamu wao wengine kwa underground wakificha zile imani zao na hawa wa mwanzo waliodhihirisha ni saba mtume عليه وسلم wasallam Abu Bakar Siddiq Ammar bin Yasir mamake Sumayya binti al-Khayyat mwanamke mtu mzima leo wanawake wako wapi kwa mfano huu wa kuutetea Uislamu wa kuwa mbele kuulingania Uislamu au wako mbele kwenye maharusi na anasa Bilal Suhaib na Al-Miqdad hawa ndio walikuwa ni waislamu wa kwanza waliodhihirisha Uislamu ambao kuudhihirisha ni kutia saini adhabu ya kifo na naam tena Bilal bin Rabah aliteswa kama nilivyopokea Ibn Ishaq ndiyo asili yake ni mhabasha lakini alikuwa ni mtumwa aliyomilikiwa na moja katika machifu wa Quraishi Umayya bin Khalaf hakumilikiwa na ordinary Quraish mtu wa kawaida alimilikiwa na bwana aliye na influence aliona mali aliye power aliposikia mtumwa wake tu amesilimu na mtumwa zama hizo wamilikiwa mwili roho na soul ile ibada yako lazima iwe ibada ya bwana wako Umayya bin khalfa kasirika akamwambia aritadi atoke katika Uislamu kakataa akawa akimwadhibu yukhrijuhu idha hamiyati adh-dhahiratu fayatrahuhu ala dhahrihi fi bathai makkah akimtoa wakati wa sita jua kali tena kwenye jangwa la maka maka ni jangwa lile jua likiwaka ndiwo ule mtanga wa jangwa unaposhika moto akawa yomtoa akimlaza kwa mgongo wake akiburutwa thumma ya'muru bisakrati al'azima fatuwa'u ala sadrihi kisha toa amri watuma wengine wabebe jiwe kubwa liwekwe kwenye kifua chini moto lile jua limefanya mchanga ushike moto lile jiwe pia ni moto na ule uzito wake wabana kifua chake thumma yaqulu la la tazalu hakadha hatta tamuta au takfura bi muhammadin utakuwa katika hali hii hii ya mateso mpaka ufe au ukufuru bwana mtume Muhammad SAW alaihi wasallam wataabudu lata wal uzza umabudu lata na uzza ambao ni miji sanamu angalia mfano wa subra angalieni mfano wa sabat kusimama jua msimamo wa haki kufa kupona katika hali hii ngumu ni mtumwa hana wa kumtetea hana mtu iwajibu ahadun ahadun maneno haya ayatoa kwa taklifu imagine ni wewe umeelemewa na kitu kizito kwenye kifua chako utaweza kupumua vizuri pili tujiulize hawa waislamu wa kwanza walikuwa kwa wajua nahu wajua fiqhi wajua sera wanachojua ni aqida ni kalima ya shahada la ilaha illa Allah lakini walikuwa ni wakweli katika imani yao na kusilimu kwao hii ahadun ahadun tuiona ni simple kutamka lakini ni challenge kwa makuraishi ajala al-alihata ilahan wahida ile miungu 160 si lolote si chochote Mungu ni mmoja ambaye ni Allah azza wa jalla na kuabudiwa hali ikawa ni hivi hivi kila siku sasa tolewa adhibiwa hatta marra bihi Abu Bakar as-Siddiq yawman wa hum yasnauna dhalika paka siku moja akapita sana Abu Bakar as-Siddiq hali ya kuwa sana Bilal wateswa akamwambia Umayya ala tattaqillaha fi hadha al-miskin tumchi Mwenyezi Mungu kwa masikini huyu mnyonge hata mata mpaka lini wewe utamtesa umeya amnyibisha Abu Siddiq anta afsadtahu wewe umemharibu ameharibiwa kwa nini eti amewata ushirikina akafuta dini ya ndio leo utasikia a ah, kuna uislamu siasa kali kuna radicalization wameharibiwa watoto yani wewe ukifuata uislamu kwa sura yake safi itoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni radical utaambiwa extremist utaambiwa terrorist فانقذه مما tara Umar bin Khalaf ameona mtumwa huyu ni thabiti hayumbi yumbi yuko tayari kufa na huyu ni mrasilimali maslahi yako mbele mrasilimali wa siku hizo amwambia anqidhuhu mimma tara basi wewe mkomboe mnunue sina haja naye sina haja na mtumwa ambaye hafuati dini yangu Sina Bakara Siddiq akamnunua hakumnunua ili awe mtumwa wake alimnunua ili amwate huru ndio mipokea al-Bukhari an Jabir radhiallahu anhuma qala kana Umar yaqul Abu Bakr sayyiduna wa ataka sayyidana yani Bilal Sina Abu Bakar ni bwana wetu na memwata huru bwana wetu naye ni Bilal hii ndo hali ya Uislamu iliyokuja wakomboa wale wanyonge na dhulma kisha baadaye Uislamu ukaharamisha kabisa masala ya utumwa Sina Bakara Siddiq hakumnunua ili aregeshewe pesa alimnunua akamwata huru za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hivyo hivyo kila mmoja wetu tukifanya jambo tukusudie radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mtumwa huyu mweusi wa alhabasha ndiye aliyechaguliwa na Mtume swalla salam kuwa ni mwadhini huu ndo Uislamu anaisilimu anakuwa na equal opportunity na Muislamu yote mwingine anakuwa na haki kama Muislamu mwingine yote na anakuwa na majukumu kama Muislamu yote mwingine huwa ni ndugu yetu katika imani amepokea Tirmidhi kutoka Abdullah bin Zaid aliyeota adhana akamjia mtume sallallahu akamweleza biruya mtume akamjibu inna hadhihi la ruya haqqin hii ndiyo ndoto ya kweli akamwambia kum ma'a bilalin fa innahu anda sawtan minka simama umfundishe Sayyidina Bilal kuadhini fa innahu anda ay arfa'u wa qila ahsanu yeye ana sauti ya juu na ana sauti nzuri kwa mtume sallallahu akamchagua kwa kwa merit kwa qualification kwa huyu astahiki kuwa mwadhini na mpaka leo hakuna waadhini wenye sauti nzuri kama waadhini wa Kiafrika pelelezeni amepokea al-Hakim kutoka Zaid bin Arqam kwa mtume rehma na amani zimfikie asema ni'mal mar'u bilalun huwa sayyidul muadhdhinina la yatba'uhu illa muadhdhinun mtu bora aliyoje Bilal bin Rabah yeye ni bwana wa miadhini yote wanaoadhini mpaka siku ya kiyama hakuna atakayemfuata yeye ila ni muadhin walmuadhinuna atwalu nnasi anaqan yawm alqiyama na wenye kuadhini siku ya kiyama watakuwa na shingo ndefu nzuri si shingo ya kutisha nzuri leo hakuna kazi duni kama kuwa ni muadhini na kufanya kazi ya msikitini wewe kama kiboi cha nyumbani tu ndio uone watu wa kimji kutaka kuwa muadhini ama mtu kutaka kuwa imamu watu wataka kuwa lawyer watakuwa dokta wataka maisha mazuri hata yule shekhe ambaye ni shekhe hataki mwanawe awe shekhe kama ye hataki asote kama anavyosota yeye lakini kwa Mwenyezi Mungu kazi hizi zina daraja alipokufa mtume sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Bilal bin Rabah aliburia asham akakaa mpaka katika khilafa sidna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu akamwota mtume usingizini amwambia Bilal ma hadha aljafa mbona unisahau akatoka akafunga safari kutoka Sham mpaka Madina akifika jamaa wakaanza mbembeleza basi adhini kila mmoja mpaka wajukuze wa mtume al-Hasan al-Hussein akapanda mahali pa kuhudhuria katika msikiti wa mtume sallallahu akanyanyua sauti yake Allahu akbar Allahu akbar mpaka alipofika ashhadu anna muhammadan rasulullah alipoanza kuadhini watu wakaanza kutoka majumbani wauliza buitha rasulullah hivi mtume amefufuliwa alipofika ashhadu anna muhammadan rasulullah hakuweza tena kalia na walioko katika mji kalia falam yurabatin akthar min dhalika alyawm hakukuona siku ambao watu wamelia Madina kama siku hii kwa kumkumbuka mtume sallallahu alayhi wasallam katika manaqib yasna Bilal bin Rabah nikimalizia ni hadithi iliyopokewa na al-Bukhari kutoka Abu Hurairah radhiallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala li Bilal عند صلاه الفجر يا بلال حدثني بارجى عمل عملته في الاسلام بعد صلاه الفجر Mtume صلى الله عليه وسلم Bilal bin Rabah nieleze ni amali gani bora ulioifanya katika Uislamu iliyokubwa fa inni sami'tu dafana alayka baina yaday fi janna dafana alayka yani tahrikan alayka mimi nilisikia sauti za nyayo zako mbele yangu peponi bimaana tayari na Bilal bin Rabah yuko wapi yuko peponi qala ma amiltu amalan arja indi sijafanya amali kubwa hivyo isipokuwa inni lam atatahhar tuhuran fi sa'ati laylin au naharin illa sallaytu bidhalika tuhuri ma kutiba li an usalli alikuwa ana tabia kila kitawadha si usiku si mchana baada ya kutawadha iwaswali sunna yaudhu akiswali hii ndi moja ya sababu iliyochangia yeye kumtia peponi naomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fatabi'una